الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Hrvatska internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji ne slijedi. إنك غالب الله يعني أملك غنيمة رمضان أنا من المشركين إسلامska internet stranica Minbet كلما فتح زهر أو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد نحن زهر الله جل شانه صلوات نبوسني كسنيك محمد صلى الله عليه وسلم نبو بشاسم فولد نبو أصحاب قولي مغا سبحانه وتعالى kabuli naš post, naš ibadet u ovom barek mjesecu. I da nam podari snage i zdravlja da završimo ovaj mjesec u postu i da nam olakša da ga završimo i badetu na nakav način na koji on subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama. I da nam olakša da Lejlatul Qadr Provedemo u badet da kao bolje od nas. Nastavljamo sa planom programu, odnosno sljedećim hadisama. Od programnih hadisa poznanog djela 40 neovih hadisa sljedeći hadis je hadis koji je nas je obovorira u Jelaku. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovaj hadis deset po redu mjesec buđenja ambicija إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر إن وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن أنتم إياه تعبدون ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان في في الله poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao zaista je uzvišeni Allah dobar i ne prima osim dobro I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima te je rekao O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. O vjernici, jedite od dobra kojim smo vas obskrbili i budite Allahu zahvalni, da vi samo njemu robujete. Pa je nakon toga poslanik sallallahu alaihi ve spomenuo čovjeka koji je dugo putovao, raščupane i prašnjavi kosi, ruku pruženih prema nebu, gospodaru, gospodaru, a on se hrani haramom, piće mu je haram, njegova je odjeća je haram, odhranjen je haramom, pa kako da mu se dova usliša. Hadis je zabilježio imam muslim, rahmetullah. Što znači da je ovaj hadis sahih, da je ovaj hadis islam. Jer po pitanju sahija imama Buharije muslima nema sumnje. Iako su neki od islamskih učenjaka našli pojedine rivajete koji su ocijenili da ih, međutim, umet se složio na tome da prihvata i uzima ono što je u Buharinom muslimovom Sahiju, kao sahih predaje. I što kažu neki od učenjaka, u najmanju ruku imamo lijepo mišljenje o to dvojici imama, iako nekad nisu možda 100% potvrdili ispravnost predaje koju su zabilježili. Ovaj hadis nam se Ebu Hurire radijallahu anhu i mi smo napominjali da je Ebu Hurire radijallahu anhu jedan od onih koji je prenio veći broj hadisa ili kako smo rekli poznato u terminologiji mustalehul hadis al muktirun oni koji su prenijeli mnogo rivajeta i spominje se između ostalo kao što smo napominjali da je Ebu Reda Djelantu prenio oko 5000 5000 hadisa i spominjali smo njegov slučaj i njegovu životu, da bi ti je prenio sunet Allaha sallallahu alaihi wa sallam na samom početku hadisa odnosno sam ovaj hadis, kao smo rekli i ostali, su sami po sebi jedno pravilo i nosi u sebi kako pouke, tako i pravila na kojima se grade mnoge druge stvari. I ovi hadisi su probrani jer u sebi e, nose upute i smjernice u samom vjerovanju, propisima i islamskom botonu, ahlaku, kako ćemo to inšala vidjeti u narednim hadisima, odnosno kao što ste imali priliku iščitavanjem ovih rivajta da vidite čemu sve nas uči ovih hadisi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se nalazi u ovoj u bare spirci. Na samom početku allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Zaista je uzvišeni Allah dželešanu at-tayyib, dobar i ne prima osim ne prima osim dobro. Ovdje allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje gospodara nebesa i zemlje kao at-tayyib, dobar, odnosno onaj koji pri sebi nema ni jedne osobine manjkavosti i nedostatka i koji je čist od svega onoga što u sebi nosi manjkavost i mahan jer mnoge prljaštinje i nečistoće jesu manjkavosti ili mahan jer zavis, mržnja, zloba, nasilje, sve su to manjkavosti čovjeka. One se ubrajaju u manjkavosti jednog insana. I takva osoba se ne smatra potpunom osobom. Kao što je prljaštinja od bilo čega mahana i sramota, a ovdje se Allah Đelešanovu spominje da je on uzvišen iznad svega toga i da kod sebe nema ni jedne osobine manjkavosti i Druga mesela jeste vezana za ime at Jer ovdje Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže Inna Allah Tayyib Inna Allah tajibun la yakbaru illa tajiba. Da li je ovdje ime tajib od Allahu je lijepi imena? Islamski učenjaci kažu da tajib nije od Allahu je lijepi imena, nego da je ovdje spomenuta osobina od osobina uzvišenog Allaha. Zato je sunna Sunna Džema postavio jedno pravilo gdje je rečeno da svako lijepo ime kojim je opisan Allah nosi u sebi osobinu. Kao što je recimo Ar-Rahman u sebi nosi osobinu rahme, milost. Kao što Al-Basir nosi u sebi osobinu Al-Basar, vi Znači svako ime nosi sa sobom i osobinu Dok svaka osobina kojom je opisan Allah Đelešanu ne sadrži u sebi ime, Allahovo ime. Kao što je ovdje, opisan je Allah Đelešanu kao tajib dobar, međutim, a tajib nije od Allahove lijepi imena. U Kur'anu se spominje وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ da oni nevjernici ili protivnici ili neprijatelji pravi spletke. I potom se kaže, pa i Allah Đelešanu pravi spletke. Wallahu khairul makirin, Allah Đelešanu najbolje poznaje na koji način ljudima, odnosno na koji način se pravi i najbolji način se pravi sve I ovdje ne možemo reći dati ime Allahu Đelešanu da kažemo da je on spletkar. Jer je opisan tom osobinom. Iako je opisan osobinom, ne izvodi se ime iz toga. Allahu Đelešanu. Međutim, i kad spominjemo neke osobine, ko što je ova, spominjemo i zajedno sa onim zbog čega je ona došla. Jer Allah Đelešanu spominje i kaže o kurun. Oni pravi spletke. Nije Allah Đelešanu pomenuo da samo on pravi spletke. Nego da oni o kurune o Pa i Allah Đelešanu pravi, pravi spletke njima. Odnosno sprečava i u njihovom zlu kojeg oni pokušavaju nanijeti. Da to zlo se okrene protiv njih. I mi dobro znamo i napominjali smo da po pitanju Allahovi lijepi imena i svojstava da postoji e, mnogo razilaženja i da su mnogi zastranili u ovom poglavlju koji je vezan za poglavlje <laughs> vjerovanja Allahu Žešanu, odnosno al imanu billah. Vjerovanje u Allah Žešanu i rekli smo da se ta iman gradi na tri osnovna imana. Tevhid rububije, tevhid uluhije, pa tevhid al-asma I po pitanju ovog tevhida mnogi su napravili grešku gdje su recimo neki u potpunosti negirali neka imena i svojstva Allah Žešanu, neki jednim dijelom, neki su pokušali tumačiti i tako dalje. Međutim, najjednostavnije, najlakše i najispravnije mišljenje, stavio mišljenje Ehlu Sunnata Da opisujemo Allaha Žešanu onim čime je on sebe opisao njegov Bez poistovjećivanja, bez tumačenja, bez dokućivanja svojstva toga. Jer ljudi nisu u stanju da dokuće te stvari i da ih pojasne. Potom sam naziv nečega ne mora znači da je isto sa onim što se zove tako. Kao što mi kažemo, isti naziv kažemo noga za čovjekovu nogu, za nogu drugih živih bića, a dobro znamo da noga komata i noga slona nisu isti, nego da ima velika razlika. I neki su željeli da izvježno da kažu da, kako da kažemo da Allah Žešanu ima ruku, to bi bilo od manjkavosti. Međutim, ako Allah kaže da ima ruku, ima ruku onako kako njemu priliči a ne onako kako mi mislimo ali kako je to poznato kod njegovih stvorenja. Potom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kaže: I ne prima osim dobro. La yaqbalu illa tayyib. I ne prima osim dobro. i čega se vidi da odnosno ova, ovaj dio hadisa tumači pojašnjava predaja koja je zabilježena kod imama Buhari, rahmatullahi alaihi, koji se kaže neka niko ne odjeljuje milostinju osim od dobre i zaradi. Allah ne prima osim dobro. Allah ne prima osim dobro. Što znači da po pitanju udjeljivanja imetka kod Allaha Đelešanu je primljeno i kabul ono što je zarađeno halal zaradu. Odnosno kako je opisano u hadisu i Lijepo i dobro. A to je u metku halal zarađen metku. Prije svega ovdje imamo nekoliko koristi i pouka. Prvo da nije mudrost koliko će se udjeliti metka i koliko će se imati, imati metka, nego je mudrost na koji način će se zasnovati i dostići do, i doći do tog Potom, da dijela, odnosno sadake i ono što je udjeljeno od haram i metka, kako se napominje ovdje nije kabul. Ovdje izraz la jakbelu kabul. Islamski učenjaci tumače i kažu može nositi dva značenja. Može nositi značenje tela nagradu i može nositi značenje siha ispravnost. Da uopšte dijelo nije ispravno. Primjer toga Mesele islamski učenjaci su recimo različiti se po pitanju mesele hađa sa imetkom koji je zarađen na nedozvoljen način. Gdje postoje dva mišljenja, jedni kažu u potpunosti nije ispravno, dok drugi dio islamskih učenjaka napominje i kaže da hađ je ispravan i spada dužnost hađa sa njega, međutim nagradu za taj hađ uopće Kao što kažemo, u predaj je došlo da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam napominje i kaže Onaj ko ode vraća rođih izlazu, pa ga pita nešto, neće mu se primiti namaz 40 dana. Možda bi se shvatilo iz hadisa da onda kaže, ako se neće primiti namaz, onda ne treba 40 dana ni klanjati. Jer zašto klanjati kad se ne prima? Ne, ovdje se odnosi na nagradu. Ne misli se da ne treba obavljati namaz ili da spada dužnost obavlja namaza. Dužnost ostaje. Ostaje onaj drugi dio a asiha ispravnost namaza. Međutim, nagradu za taj obavljeni namaz neće imati. Nagradu za obavljeni namaz neće imati. Dok sa njega spada nakon što obavi namaz, spada dužnost namaza. Spada dužnost Jer čovjek, i često puta i vi znate da je napominjano, da sam namaz razlikuje se od osobe do osobe. Jer neko će imati nagradu desetine namaza, neko devetine, neko petine, neko polovine, neko čitavu nagradu. Znači, zavisno od onih uslova i bogobojaznosti, skrušenosti u namazu i načina obavljanja namaza, a također znači nije uslov da svako ko obavi namaz ima nagradu za taj namaz ili bilo koje djelo. Može spasti dužnost. Ili čovjek, recimo kome silom zakon ga prisiljava da izdvaja zekat. Ili on ne dadi zekat pa mu dođu i uzmu na silu. Za njeg spada dužnost zekata, neće nositi dužnost zekata na Znači neće biti pitan. Međutim, gubi nagradu gubi nagradu izdvojenog zekijata, jer mi dobro znamo, i napomenuto je hadis da Allah Žešanu kaže, ono čime mi se najviše moj rok približava jesu farzovi. Odnosno da se najviše nagrađuju farzovi, obavezna djela. Za njih najviše, post, najviše ima nagrade. I najveće nagrade su za farzove, odnosno veći od samih na fila dobrovoljnih djela. Znači nagrada ne postoji u ovoj situaciji, međutim, spada odgovornost, odgovornost za izvršavanje te dužnosti. Kao što kažemo, čovjek koji recimo ostavlja alkohol, ostavlja ga onako, jednostavno on u sebi nikad nije imao potrebu da ga proba. Nikad. Uopšte ga ta stvar ne privlači. Mi kažemo, ako i ostavlja radi toga, odnosno ne ostavlja ga radi Allaha Žešanu, neće imati nagradu. Kao onaj ko to ostavlja čisto radi Allaha, jer je Allah to zabranio. Međutim, neće nositi odgovornost, jer on nije činio to djelo. Nije ga činio. I tako, znači, slični primjeri, znači, pravilo se odnosi na sve ostale primjere. Dobro, Ovdje se javlja pitanje. Ako kažemo da Allah Želešanu, ili ako hadis ovaj koji spominjemo, pojašnjava da Allah Đelešanu ne prima osim ono što je udjeljeno od halal čistog ljubi. Dobro. Zar nije mudrost, jedna od mudrosti propisivanja zekata, da zekat čisti metak? Baš od onoga što ne valja. Kako sad da objasnimo tu stvari, tu meselu? Kako da spojimo? Sad kažemo ne prima Allah šanu, a ovamo kažemo da je jedna od mudrosti zekata čišćenje i metka znači da u metku u osnovi postoji, postoji nešto što nije baš čisto. Razlika je u tome, prije svega, u osnovi. Razlika je između čovjeka koji se trudi da zaradi halal i metak pa između ostalog, znači uleti nekad i dođe do imetka ili dijela nekog imetka koji mu je sumnjiv, šubheli, da li je u redu ili nije. I razlika ono koji u osnovi ne gleda granice. Znači, njega ne interesuje. Njemu je jasno da te stvari su sumnjive ili da jasni šarija zabranje. Međutim, njega to ne interesuje, on kaže, ja ću to očistiti zekatom, ja da malo sadaki i gotovo. Znači u osnovi je velika razlika. Potom, ako kažemo da je jedna od mudrosti propisivanja zekijata čišćenje mjesta, to nije osnovna mudrost. I nije ša. Nije uslov da samo daju zekat oni koji sumnjaju da ima nešto u dekatu od sumnjivog imetka. Koji su ubijeđeni da je sav njihov imetak čist. Nije uslov samo da daju oni koji sumnjaju, nego je zna se koji su uslovi u čovjeka koji ispuni uslove nisaba i godine dana, da mu je obaveza da izdvoji zekat. Bez obzira da li on sumnjao ili, ili ne, ili ne sumnjao. Znači razlika je razlika je u tome. Potom, e, mi ne smijemo dozvoliti sebi da nas nekad zavara količina nečega ili da gledamo na količinu. Nekada se desi da pojedini muslimani možda iz želje da pomognu islam, žele da dobiju moć i metka, da ga prikupe da bi udjeljivali i pomagali islam, pa nekad bi bilo i šubheli na bilo malo na sumnjiv način, samo neka ga ima. Mi vidimo da nije mudrost u tome. Jer Allah Žešanu kaže قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث kaže dobro i ono pogano i loše nikad ne mogu biti isto pa makar i pogano i loše bilo puno više makar i pogano i loše bilo puno više ne mogu biti nikad na istom stepenu i nikad se ne mogu isto gledati jer nas i mi kažemo kod nas pravilo ne važi koliko imamo, nego nas interesuje pravilo koliko beriketa u svemu tome Allah Želešanu daje. A mi dobro znamo da Allah daje svoj beriket i svoju pomoć onda kada se ispune uslovi koje je on postavio i koje je tražio od vijenika. Uslove koje je postavio i koje je tražio od vijednika. Jer Allah Žešan kaže in tansurullah ako Allah pomognete, Allah će, Allah će pomoći vas. Jeste da je jedan od uslova da se usimaju sebebi, razlozi, što vodi. Ako možeš prikupiti moć, ako možeš nabaviti tehniku, ako možeš razraditi situaciju, ako možeš se obrazovati škola, da imaš što pametnije i što e, sposobnije ljude, sve te uslove treba Međutim, nisu osnovni vladajući. Kao što danas, nažalost, daje se previše akcenta na sporedne stvari. I gleda se, kaže, gleda se, strah nam zadaje tehnika nevijek. Njihova materija koju imaju. Mogućnosti, koliko ulažu. I te nam stvari zastraši. Kao da smo rekli, oni su već pobijedili. Odnosno, mi nemamo šanse za njih. Allah kaže a džebeke kesratu habib. Pa makar i to Boganog i zlo bilo puno više. Velika većina. Više nego što ima kod tebe. Neće biti isto. I kod Allaha Đelešanu nisu na istom tebe. I zna se koje stvari Allah Đelešanu pomaže i daje i omogućava uslov da uspije. Što ne smije nikako biti znači razlog da nas te stvari demorališu. Da nas te stvari demorališu. Da nam e, oduzimaju snagu ili moral da nastavimo. Ako nalazimo da je materija ili nešto na drugoj strani. Vi dobro vidite i mi osjetimo lično na svojoj koži. Da. Mnogo više mnogo je više organizacija i ustanova koje rade na pokršćavanju, širenju kršćanstva u Bosni nego islamski. Gdje je recimo cifra u Sarajevu bila prije par godina sam čuo preko stotinu organizacija. Njihov budžet je sigurno puno veći nego budžet naših u bilo kojem pogledu. Dobre rezultate. U odnosu na rezultate islamskog davata i misionarstva možemo reći alhamdulillah. Možemo reći nula. Znači nije mudro šta? Koji se ulaže? Nego šta ulaže? I zašto ulaže? Na koji Od, neki od telefa napominju i kažu da je pet uslova da bi dijelo bilo potpuno, u potpunjenoj primi. Na prvom mjestu kažu vjerovanje u Allaha Đelešana. Iman u Allaha Đelešana. Jer mi dobro znamo da nevjerniku koliko god da činio dobra i koliko god činio dobrih dijela i dobro djela dobročinstva na sudnjem danu neće nego ćemo Allah još na Dunjaluku vratiti i nagraditi sa njegovim dobročinja. Potom kažu spoznaja istine. Jer čovjek može vjerovati u Allaha Đelešanu, međutim ne, ne spoznati pravi put, put istine. Gdje ćemo naći danas? Ljude koji u osnovi tvrde da vjeruju u Allah. Međutim, put istini, odnosno put Kur'ana i sunneta je sasvim na drugoj strani odnosno na onoj na kojoj su oni. Gdje recimo dozvoljavaju alkohol, blud, gdje recimo uopšte ne uzimaju Kur'an za izvor vjere, sunnet za izvor vjere i tako dalje. Znači takvi nisu spoznali šta? Put istine, pravi put, siratom takvi, Put kitaba i sunneta Allaha poslanika sallallahu to znači da nisu ispunili jedan od uslova da bi djelo bilo primljeno. Potom, nakon vjerovanja u Allah i spoznaje istini, uslovljava se da djelo bude iskreno radi Allaha Đelešana. Da djelo bude iskreno radi Allaha Đelešana. Jer čovjek može vjerovati u Allaha. Spoznati pravi put Put Kur'ana i sunneta. Međutim, ukoliko ne ispuni uslovi hlasa, da je radi Allaha, od takvog dijela nema nagrade. Jer čovjek može <clears throat> vjerovati u Allaha, ispuniti sve uslove, šartove i ruknove namaza. Međutim, u osnovi, ako namaz njegov bude radi nečeg drugog mimo Allaha, ono taj namaz nije Potom, sljedeća stvar nakon ove tri islamske učinjaci narode i kažu dosljedno slijedjenje suneta Dosljedno slijedjenje suneta. Odnosno, ako čovjek vjeruje Allaha, spozna istinu i očisti svoj nijet, ali čini djela suprotna djela sunnetu Allaha poslanika sallallahu alejhi odnosno nisu na osnovama na kojima je bio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve nije ispunio uslov da njegovo djelo bude jer mi smo napominjali predaju da iše radi Allaha gdje jasno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja pravila za vanjska djela kaže men amile amelen lejte alejhi emruna ko učini neko djelo koje nije u suglasnosti i ne slaže se s onim na čemu smo mi, odnosno naša vjera, prvo je red. Jasan odgovor, to djelo se odbija. Što znači to djelo nije primjer. Znači to djelo se odbija. I sljedeći uslov zadnja peta stvar jeste halal ishrana. Kao što ćemo vidjeti i što smo vidjeli iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer se tačno napominje da je jedan od uslova da bi djelo bilo primljeno, odnosno dola ili tako, i sama djela, da bude iskreno radi Allaha odnosno da bude čovjek da se hrani halal Nekad šeitan nalazi puteve da donese različite ove sveće. Pa recimo, šta se desi? Čovjeku možda dođe nekad da kaže, ako ja steknem nešto ili dođem do nečega na haram i metak i od toga udjelim nešto, znači dobra djela su uvijek više nego zla, loša, pa će to poistovjetiti i Kao primjer, šeitan dođe čovjeku i kaže ovako. Ako ukradeš dva jajeta, jedno udjeliš, imaš dva grijeha. Znači ukrosi šta? Dva jajeta, imaš dva grijeha. Ako jedno udjeliš na Allahovom putu, imat ćeš deset dobrih dijela. Jer je dobro djelo deset dobrih djela, Tako se broji samo. Što znači, na jednoj strani imaš deset, a na jednoj imaš dva. Znači, puno je više dobrih djela. To je jedna od načina ili šetanskih vesvesa kojima ljud, koji ljudima omogućava ili potpomaže i njihovom zlu. A mi u osnovi kažemo zasnovano na, na osnovu pravila koji je radi Allah poslanika sallallahu alejhi ve postavio da u osnovi ono što si ti od toga odijelio, nije uopšte nije uopšte primjeno iz razloga što nije od halal Potom Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže i ovdje još napominjemo izreku ime suda gdje kaže prljaština ne može oprati prljaština nego čisto pere ono što je prljavo. Odnosno hoće da kaže da prljavi metak ne može oprat znači prljavi metak. Nego čisto pere prljavo, a ne prljavo da opere prljavo. Potom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve napominje i kaže da Allah dželešanu naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Znači da je ova naredba koja je spomenuta u ova dva ajeta već bila naredba poslanicima. I da je Allah dželešanu tu istu naredbu naređuje i i vjernika. Istu naredbu naređuje i vjernica. Ovdje vidimo jednu stvar koja pobija stav pojedini koji tvrde da čovjek kad dostigne određenu deređu spadaju obaveze islama sa njim ili pojedine obaveze islama. Ili da se njegova jačina Njegova bogobojaznost, njegovo znanje ne mjeri njegovim djelima i nije obavezno djelima. Ako vidimo da nisu ni poslanici izuzeti od naredbi, ko daje sebi pravo da stavlja sebe na veću derežu od poslanika? Jer poslanik sa srlem kaže Allah Đelešanu je naredio vjernicima ono što je naredio poslanici. Ono što je naredio poslanicima. A ne naredio samo vjernicima. I mi smo vidjeli iz života našeg poslanika sallam i iz primjera koji su navedeni iz slučajeva prijašnjih poslanika da su oni uvijek bili preteče i da su uvijek bili prvi na vratima dobra, činjenja dobra, izvršavanja pokornosti i klonjenja zla. Naj, najviše su i najbrže se pokoravali i najbolje izvršavali oni naredbe. I vidimo Allahom poslaniku sa Primjer vojskovođe i najhrabriji ratnika. I vidimo primjer najmilostivijeg čovjeka koji je spreman da dozvoli djeci da se penju po njemu, da mu sjedi na glas dok je ona sežna, da se igraju sa njim i šta ja znam. Znači, da svako nalazi primjer, odnosno da poslanica svojim ličnim primjerom svako uči kako da se izvršava i ispunjavaju dužnosti i obaveze islama. Potom kaže Allah Zalšanu o poslanici dozvoljenim i lijepim mjelima se hranite i dobra djela činite, o vjernici jedite od dobra koji smo vas i budite Allahu zahvalni. Ovdje se napominje jedna naredba gdje, se, Allah Zalšanu napominje i kaže da vjernici nastoje da njihova ishrana i njihovi metak bude zasnovan na halal način, na, na onakav način na koji je Allah Želešanu propisao da se zarađuje. I pored naredbi o halal ishrani Allah Želešanu naređuje i kaže vamalu I činite, i činite dobra djela. ne činite dobra djela. Potom je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam napomenuo čovjeka koji je dugo putovao prašnjave i rašupane kosi podigao ruke molići Allaha Đelešanu da mu se odazove njegovoj dovi međutim kako kaže poslanik sallallahu alaihi njegova ishrana odnosno njegova hrana, njegovo piće, njegovo odjeća i odhranjen je haramom, pa kako da se usiša takvom čovjeku? Odnosno, njegov život je bio zasnovan na stvarima koje je Allah zabranio. Znači, kršio je Allahove granice u svakom pogledu. Što, kako se Selef, selef kaže, mi sa Allaha sjetimo u nevoljama. Međutim, u rahatluku često puta ga zaboravimo. Odnosno, kad je u pitanju Rahatluku i zarađivanje i uzimanje i udovoljavanje sebi i svojim protivima, tad se ne gledaju Allahove Međutim, kad ti treba Allah da ti udovolji tvoju dobi, tad tražiš od njega. A nisi ispunio pred uslov, nisi ispunio pred uslov da ti dovolj Iz Ovog zadnjih dijela hadisa islamski učenjaci izvlače nekoliko pouka. Prvo, od uslova, odnosno od, od, stvari koje e, omogućavaju da dova bude primjena, pred uslova da ova bude primjena, jeste putovanje. Znači, znamo da je došla predaj da se napominje da je dova musafira primljena. Međutim, islamski učenjaci kažu, e, nije pohvalno da čovjek masuz ili krene na put samo da bi dobio nema nikakvog razloga, nego samo sjedi i ode voda, putuje samo da bi dobio. Znači nije pohvalno. Međutim, ukoliko se desi da čovjek putuje negdje poslom, znači da iskoristi tu priliku i uputi do Allah. Potom, e, ishabanost odjeći i rastupana kosa jedan od uslova da dova bude prijena, kako je ovdje napomenuto. mi znamo da će Allah Želešanu, da će Allah šanu svakog dana na refatu hvali melecima svojim robovima koji su došli na refa da stoji govoreći došli su prašnjavi raščupanih kosa pa vi budite svjedoci tako da sam ja prosti i tako dalje znači da je to jedan od, od uslova da, da se dova primi jedna od stvari koje olakšavaju i potpomagaju da se dova primi potom podizanje ruku ka nebesima jer vidimo da je ovdje čovjek činio tu stvar i potom ustrajnost u dobi. Potom ustrajnost u dobi. Ovdje je vrlo bitna ustrajnost u dobi, jer često puta čovjek izgubi nadu ako mu se ne uslišava ili ne vidi da mu se njegove dove uslišavaju. Jer da, jer nekad dova ne mora značiti ako se ne, ne vidi odmah ono što smo tražili od Allaha da nam dova nije uslišana. Nego, nego, nekada dova može biti, odnosno dovo može Allah šanu spriječiti veće zlo, a mi smo doveli za manje. Ili u najmanju ruku imamo nagradu dovi. Kako kaže Allah poslanik sa Da je dova ibadet. Znači da je dova kao svaki ibadet čovjeka dovi ima nagradu kod Allaha zašanu. pa makar mu ne bilo ni ispunjeno njegovo dovi. Ovdje postoji mesela, e, spomenuto je podizanje ruku. Islamski učenjaci spominju tri načina koje je spomenuta podizanje ruku do Prvo, jeste poznat svima nama način da čovjek podigne svoje ruke, zlanove okreni prema nebesima i moli Allaha Potom Islamski učenjaci kažu, odnosno što je potvrđeno sunetom, da podizanje ruku imama na hutbi dok dovi jeste podizanje jednog prsta. Znači ne podiže ruke. Osim u slučaju, islamski učenjaci kažu, ako u dovi nakon hutbe moli za kišu, što se naziva pa, znači u toj situaciji dok dovi samo taj dio dovi može da podigne i ruke. I između ostalog od osobina podizanja ruku prilikom dove, prilikom obavljanja namaza, elistiska namaza za kišu, spominje se da je od znači od, e, opisa podizanja načina podizanja ruku jeste da budu ruke suprotno okrinute od uobičajnog, odnosno da dlanovi budu okrenuti prema, prema zemlji. Jer znamo da je preporučeno i pohvalno da se nakon, odnosno na mazlisti ska prilikom dove da se okrene odjeća naopako. Da se izvrati, znači odjeća naopako ko ima jasno dube, kapu ili nešto tako, da okreni naopako. To su znači preporučene stvari između ostalog od osobina podizanja ruku jeste da ruke budu znači suprotno okrenute od uobičajenog odnosno planovi prema zemlji. Što se tiče potiranja lica nakon dovi, Eh, islamski učenjaci kažu da je otprilike sedam predaja došlo koji, kojima se spominje da se potiru, potire lice nakon dobi. Međutim, svi ti sedam predaja je došlo slabijim da senedom. ih senedom i to kažu islamski učenjaci ne obično slabim nego i više slabim, odnosno žestoko slabe predaje. Jer postoji pravilo u terminologiji ovaj hadisa da E, pojedini hadisi, odnosno ukoliko da ih predaje, dođu sa mnogo lanata prenosioca, mogu znači jedna drugu na nadograđuju i da se podigne hadis na stepen Hasan, da se podigne na stepen Hasan hadisa. Međutim, ove predaje koje su došle o potiranju lica su toliko slabe da, ne, da se ne može na njih primijeniti ovo pravilo, da ne mogu pomagati jedna drugu da se podigne na viši stepen od da ih predaje. I kako vidimo iz zadnjih dijela hadisa, znači na kraju da jedan od uslova da bi dova bila primljena ili bi nešto je od stvari koje ih spreča, mogu spriječiti da dova bude primljena jeste haram, haram ishrana od haram, od haram mjetka. A da jedan od uslova znači, koji uslovljava se jeste da čovjek se hrani halal mjetkom da bi njegove dove bile, da bi njegove dove znači bile, bile primljene. Inače, Selef Salih kaže da e, spominje da su grijesi, uopšteno grijesi jedan od razloga da dove ne budu uslišane. Dakle su grijesi jedna od navanja zabrana uslišavanja dove. I čovjek neka treba zapitati samog sebe ukoliko vidi da se njegove dove ne da vidi šta je sa njim, da se obračuna sam sa sobom da pri sebi nema nekih većih grijeha koji mogu biti od razloga da njegova dova ne bude primjena. I još na kraju, e, ukoliko se desi bitna mesela, ukoliko se desi da je neko uzeo od nekoga na nedozvoljen način određeni dio mirka, kažu islamski učenjaci, može mu ga vratiti pod izgovorom da mu daje hediju, da mu ne pojašnjava šta želi dio Znači on možda, onaj koga je uzeo ne zna i ovaj sad se pokaje i želi da mu to vrati. I on mu vraća, ali vraća mu pod izgovorom hedije, znači evo hedija od mene. Ne pojašnjavam da je to u stvari njegovo, kaže sam slučenjaci, dozvoljeno je da se uradi na takav način, da bi čovjek zakrio znači, sebe i svoju sramotu i da ne bi znači, došlo do nekih jel tako, razmirica, odnosno nesuglasica među njima, među njima dvojicom. I, kažu sam slučenjaci, još jedna mesela bitna, ako čovjek znači, koji za, uzme imetak od nekoga na nedozvoljen način, pa udjeli nešto od tog imetka, znači nema nagrade, nema nagrade niti on, niti vlasnik imetka, jer je udjeljeno bez nijeta, bez namjere činjene, odnosno bez suglasnosti e, vlasnika imetka, tim da onaj koji je to udjelio ima još i kaznu, odnosno grije za to, jer je kaže postupio, odnosno ovaj, e, raspolagao je sa tuđim imetkom bez dozvole vlasti. Jer mi znamo da je u zabranjeno da neko raspolaže nečijim imetkom bez dozvole njegovog vlasnika. To je znači slučaj i ovoj situaciji ako neko dijeli nečijeg imetka bez, bez dozvole. Ovdje se izuzima, ovaj, jer je predaja e, pojasna da recimo u slučaju recimo da žena udjeli nešto od imetka bez čovjekove znači E, suglasnosti, odnosno bez njegovog znanja kažu u, u, u Rivajetu je spomenuto da ima i ona nagradu i njen muž iz čijeg je mjesta bila. To je toliko vezano za ovaj hadis. Ovaj, nakon kratke pauze, inšalom, nastavit ćemo dalje, molim Allah, šan da